We're going to continue our study in, in uh, Ephesians. Продолжим наш, э, наш разбор послания к Ефесянам. Today we're going to finish chapter 1 Сегодня мы заканчиваем первую главу from verse uh, <clears throat> 18 с 18 to the end, okay? стиха до конца. All right. What's the theme today? Какая сегодняшняя Very тема? simple, one word. Очень просто, одно слово. I think we sang about it. Я думаю, что мы об этом пели. Love. Любовь. Okay, so just I want you to remember that. Think about that. Просто хочу, чтобы This вы помнили, подумайте и думали об этом. Сегодняшняя Thank... тема – это Thank you, Luba, uh, for at least one or, or several couple songs. Спасибо, Любе, за то, что несколько песен love. было о любви. Very good, very good. Очень хорошо. Okay. Well, let's pray. And Давайте um, помолимся. particularly, I want to pray for our children and for Vika as she В teaches. особенности я хочу помолиться за Вику и э, за то, что она там будет учить детей, All right, and uh, for our time here in God's Word. и за наше время сегодня здесь, и за сл- Божье Слово. Thank you, Lord, for uh, for your Word today. Спасибо, Господь, за Твое Слово. Thank you for the many Сегодня. very important things that uh, we learn there each and every day. Спасибо за э, прекрасные истины, которые мы узнаем каждый день. из Today, Твоего Слова. today, Lord, we want to look in this uh, letter of Ephesians. Сегодня, Господь, мы хотим рассматривать вот это послание к Ефесянам. Please, please teach us, Lord. Пожалуйста, учи нас, Господь. Thank you for using the Apostle Paul. Спасибо за то, что ты использовал апостола Павла. To bring us this truth today. Чтобы он принес или дал нам эту истину сегодня. Lord, as we we're going to focus on this topic of of your love for us. И Господь, когда мы будем фокусироваться на этой теме любви к нам, твоей любви к нам, help us to remember once again the the way that the huge way that you have loved us. Помоги нам помнить, насколько сильно ты возлюбил нас. Thank you for uh, for Vika for and all of our children. Спасибо, Господь, за Вику и за всех наших деток. Please may the time together be very, very profitable today. Пусть это время в нашем месте будет полезным. I'm praying. In the name of Jesus, в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. I know that Molly loves me. Я знаю, что Молли меня любит. Even when she's sick. Даже когда она болеет. Almost, almost 50 years ago, I asked her a question. Почти 50 лет назад я задал ей вопрос. It's yours, Дарана. Mine? No. Yeah. Is it you? Шутка, шутка. Almost 50 years ago, I asked Molly a question. Почти 50 лет назад я э, задал вопрос Молли. I asked her to marry me. Я попросил ее выйти за меня замуж. And obviously she said yes. А, ну, понятно, что она согласилась, сказала да. <laughs> But now looking back over all these years. Но когда я вспоминаю все прошедшие э, моменты. And all of the mistakes и все ошибки, которые я совершил, она все равно еще здесь. она все равно со мной, и она все равно любит меня. That, that is, До сих пор. That just kind of blows me away. И это просто поражает меня. I'm very humbled by that. И это меня очень сильно смиряет. I know what kind of person she is. Потому что я знаю, какой она человек. I know how talented she is. Я знаю, насколько она талантлива. How wise she is. Насколько она мудрая. How caring she is. Насколько она заботливая. For with all people. По отношению ко всем людям. But particularly with me. Но в особенности, конечно, She still со мной. me biscuits every night. До сих пор каждый вечер она делает для меня по- пампушки. and she makes the best cookies in the world, И она печет самые лучшие печеньки в мире. and she washes my running, smelly running И clothes. также она стирает мои э, вонючие, во- мою вонючую одежду после бега. That's true love. Это истинная любовь. Um, in our verses today, В наших стихах сегодня uh, we're going to discover just how much мы узнаем, God насколько сильно Бог любит нас. И надеюсь, again. что опять-таки это поразит вас. Надеюсь, что это смирит нас. И заставит нас или поможет нам любить Его еще больше, him, чтобы служить Ему, почитать Его, поклоняться Ему. Remember last week, Помните, на прошлой неделе um, we heard Paul praying мы э, слышали, как Павел молился for the believers in the church at Ephesus. за верующих э, в церкви в Ефесе. He thanked God Он for благодарил Бога two key things. What did he за thank два God for? ключева- ключевых момента. За что? He thanked God for their Он поблагодарил Бога за их, for their love, за их любовь for their и faith. за их веру. And he prayed И он молился, that they would be wiser чтобы они были мудрее, and that they would have a better и understanding чтобы они лучше понимали, as they grew in their friendship with Jesus Christ. в то время как они возрастали в дружбе с Иисусом Христом. Now he's going to continue. He's going to continue that prayer. И он будет продолжать эту молитву. He's going to go on to tell them. Он будет продолжать э, говорить им. And tell us. И говорить нам, естественно. That when you are friends. Что когда вы являетесь друзьями. You are close friends with God through Jesus Christ. Вы э, тогда являетесь близкими друзьями с Богом через Иисуса Христа. You're, you're going to come to know three very important truths. Вы узнаете три очень важные истины. That are related to your salvation. Которые относятся к вашему спасению. And show how much God loves us. И они покажут вам, насколько Бог сильно любит нас. So in these verses, 18 to 23, Поэтому в этих стихах с 18 по 23 we're, we're going see three, three things. Мы увидим три пункта, три вещи. And these three truths, и вот эти три истины, they all have, they relate in some way to our salvation. Они каким-то образом соотносятся с нашим спасением. We'll see that here in just a moment. Мы увидим это через пару минут. As we see these truths, и когда мы будем рассматривать или увидим эти истины, and what God has done, и то, что Бог сделал для нас, we realize мы тогда God понимаем, loves us. насколько сильно Бог любит нас. Okay? So are you ready? Готовы? Three things. Три вещи. Number one. Первое. Okay, verse 18. 18 стих. Now we're dividing verse 18 into Мы- three parts. Разделяем 18 стих на три части. Okay? The first part we looked at last week. Первую часть мы рассмотрели на прошлой неделе. Now the second part Вторая is часть what we want to look at now. Мы сегодня хотим рассмотреть. Okay. It says, I'll, I'll say it in English so I just make sure we get the right Прочитаю в английски, чтобы было понятно. So that you will know, here's the first thing, what you need to know. Вот, чтобы вы увидели, вот что вам нужно увидеть или узнать. What is the hope of his calling? That's it. Какова та надежда, к которой он вас призвал? so that you will know узнали, the hope of his calling. Надежда, what does that mean? What is Paul trying to tell us there? How did we come to faith in Christ? Э, можем уверовать в Иисуса Христа. Well, Приходим Paul, к этому Paul Back in verses 3 в стихах с 3 по 12 он нам говорит, God called you. что Бог призвал вас, Бог призвал меня. He called us Он призвал нас нашему спасению. Because God called you to И потому что Бог призвал нас или вас к вашему спасению. You and I have hope Вы, у вас и у меня есть надежда на будущее. Because we're in Christ, потому что мы во Христе. We don't have to worry about the future anymore. волноваться о будущем. Does death scare us? Пугает ли нас смерть? It shouldn't. Не должна. That's the whole point of being a believer. Это весь смысл того, как быть верующим. Christ defeated death. Того, что мы верующие. То есть Христос победил смерть. And so when we are in Christ, Поэтому, когда мы во Христе, we don't have to worry about нам не death. нужно беспокоиться о смерти. Either what's going to happen after oh, death? Oh, I, I don't know what's going to happen. Oh, I'm scared, I'm scared. Ah! No more. Больше этого нет that, that fear is gone. Вот этот страх уходит. A believer is part of God's forever family. Верующий является частью вечной семьи Бога. Your salvation, your salvation is going to be completed. It's going to be fulfilled. Ваше спасение будет, э, ну, получит полноту или осуществится. Не, наверное, полнота спасения. When? осуществится когда? Tomorrow. Финал спасения. Tomorrow, the next day. Завтра, может быть, на следующий день когда-то. When we see Jesus. Нет, полнота придет, когда мы Our увидим Иисуса. Is going to be completed. То есть наше спасение будет полным. It will happen. И это действительно произойдет. That's what he's saying. Вот о чем он говорит. We have hope because we have been called У нас to есть надежда, him. потому что мы были призваны им. We can rest ему. without fear. Мы можем э, пребывать в мире. No confusion. Не нужно быть в недоумении. I know what's coming Я знаю, from, что my future. будет в моем будущем. That's how much God loves us. Вот насколько Бог любит number нас. Two, number two. Второе, второе. The end of verse 18. Конец 18 стиха. What are the rich? He goes on. What are, we're going to know? We want to know the next thing. Number two. Второе, чтобы вы увидели. What are the riches of the glory of his inheritance in the saints? Каково богатство и великолепие наследия, которое вы разделите с его народом? As a believer, do we have an inheritance? Как верующие, есть ли у нас наследие? Yes, of course. Конечно же. He talk, Paul talked about that Павел in his earlier verses. и ранее говорил об этом. That's not this. Это не это. This is, some, this is something this is different inheritance. А тут, правда, он говорит о каком-то другом наследии. This is something different. Это что-то другое. Don't be confused. Не поймите неправильно. Do we real here? I want you to realize Я хочу, something. I want чтобы you to know кое-что something. поняли. Я хочу, чтобы кое-что узнали. God has an inheritance coming too. У- э, God's waiting for an inheritance. Бог также ж- ожидает наслед... наследие, наследственность. Наследие. What is the inheritance that God is waiting Что это for? за наследие, которое ожидает Бог? Oh, God has everything. What do you mean? Ну, у Бога все есть. Что ему еще надо? What is he waiting for? What is Чего он ожидает? You ready? Готовы? You! Вас! You and me! Вас we, и меня! We are the inheritance Мы являемся наследием, которого ожидает Бог. That's what he said. Вот о чем он говорит. Read, read it carefully. Прочитайте это все внимательно. Whose inheritance is it? Чье это наследие? Paul says it's his Павел inheritance. говорит, что тут написано о его наследии. Not our inheritance. Не наше наследие. His inheritance. Его наследие. In whom? В ком? Us. Нас. I never knew that. Никогда этого не знал. So what is that saying? Поэтому so что, что здесь говорится? He bought us with the, with the precious blood of Christ. Он искупил нас ценной или драгоценной кровью Иисуса Христа. And one day, И однажды we're going to join him in heaven, мы присоединимся к Нему на небесах навечно. And what Paul is saying И то, что говорит Павел, is that God он говорит, can что hardly wait Бог to see не может дождаться увидеть вас. You're his. Вы его. And he's waiting И он ждет, to be with you. чтобы быть с вами. That's what Paul is saying. Вот о чем говорит Павел. He loves you so much. Он настолько сильно любит вас. He wants you to be with him. Он хочет, чтобы вы были с ним. I never thought about it that way. Я никогда об этом так не думал. That's what he says. Вот о чем здесь он говорит. Number three. Третье. There's just three, okay? Только три ключевых момента здесь. Первое. One, two, now we come а, to three. Первое, второе и теперь третье. Number three, verses 19 to 23. Стихи с 19 по 23. All right, now let's, let's read those verses, okay? Прочитаю. И сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него. Это те же силы и могущества, которыми Бог воскресил из мертвых Христа и усадил его по правую руку на небе, выше начал и властей, сил и господств. А имя его сделал превыше имен всех не только в нынешнем веке, но и в будущем. И он все покорил ему под ноги и поставил его владыку всего главой церкви, она же есть его тело, в нем вся полнота того, кто наполняет собой все творение. Go back to verse 19. Перейди, э, вернитесь к 19 стиху. He says what Paul is saying. Что говорит Павел здесь? I want you to know. Я This is number three. The third thing he wants us to know. То есть это третье, что он хочет, чтобы мы узнали. I want you to know. Я хочу, чтобы вы узнали. What? Что? power. I want you to know его about силу. Я power. хочу, That's- чтобы вы узнали его силу. That's number three. Это I третье. want you to know about Я God's хочу, чтобы вы great узнали о power. великой любви, о силе Бога. Okay. Хорошо. What about his power? Ну и что по поводу этой силы? How much how much power did it take for our salvation? Сколько силы Боже понадобилось для нашего спасения? Was that an easy thing? Было ли это легко? No effort on God's part. Никаких усилий он не приложил для этого. It, it was easy. Это было легко. Right? Да? No. Нет. No, no, no, нет, no. нет, нет. It was actually На самом really деле, hard. Это было очень It сложно. took an immense amount of power, God's power огромное количество Божьей силы. The kind of power that we Такую, do not have. Такой силы, которой Only у нас God нет. Только у Бога есть так, такая сила. To, to, to better understand this, this kind of power, Чтобы лучше понять эту силу, Paul tells us a bunch of stuff. Павел нам э, несколько вещей говорит. Okay? What's the first thing he tells us about God's power? Что первое он говорит о Божьей силе? What, what's the first example or, or, or truth he talks какой, какой how he explains God's power? Павел, чтобы объяснить нам Божью it's силу. A, it's a kind of power Это that... сила, которая что? What? Что сделала? Raised Jesus. Raised Jesus from the dead. How much power is that? Воскресил Иисуса из мертвых. Сколько это силы? Just a little bit of power. No, right? no, no, mm, чуть-чуть. I could do that. А я могу это сделать. It's easy. Это легко. Uh, no. Нет. God exerted all of his power. Бог собрал всю свою силу. To do what? Чтобы to, сделать to Do what? Что сделать? to raise Jesus from the dead so that you and I could be saved. This is resurrection power. Это сила воскресения. Воскрешения. Воскрешения. God, oh, Paul, Paul wants us to, Paul wants us to realize Павел хочет, чтобы мы поняли, that God exerted all of his immense power. Чтобы, что Бог выпустил всю огромное это количество своей силы. In order, because he loves you. Потому что он любит вас и меня. You see that? Вы видите это? What's the second thing that Paul talks about here? Что, о чем о втором говорит In Павел verses- здесь? <clears throat> Стихи. Um, verse beginning of verse 21. Начало 21 стиха. It's a power. What Это kind of сила. power? Какая сила? the power to rule across the universe. Это сила править всей вселенной. He talks about ruling, verses 21, 22, 23. Now all of us rule over something. Каждый из нас чем-то руководит или правит. Right? Правильно? I know you do. Я знаю, что вы. We all rule over something. Я знаю, что вы чем-то. Even if it's just your dog or your cat. Может быть, это может просто ваша собака или же кот. You're the ruler. Но вы okay? являетесь его правителем. And you enjoy that role. И, вам, и вы наслаждаетесь этой ролью. You're in charge. Вы во главе. <laughs> Who has the power У кого есть сила to rule over the universe? Править над всей вселенной. Only God. Только у Бога. God. Because Jesus Christ rose from the dead, Потому что Иисус Христос воскрес из мертвых. God gave him the power and the authority. Бог дал ему силу и власть. He now sits, he sits at the right hand of the Теперь Father. он сидит по правую руку Отца. And now Jesus Christ И теперь rules Иисус Христос правит. over the spiritual forces that would try to destroy us. правит над всеми духовными силами, которые пытаются нас уничтожить. That's what verse 21 is saying. Это то, что говорит 21 стих. This, the things listed here, то, что здесь перечислено, Far above all rule, authority, power, dominion. Those are not earthly rulers. Those are spiritual forces. And Paul is telling us И Павел говорит нам, Jesus Christ что Иисус Христос has power имеет and authority силу и власть over all, all of these other над powers in the universe. этими другими силами во Вселенной. He also says in verse 22, Также он говорит в 22 стихе, that he's going to rule he rules over the creation. Что он правит над всем творением. What happened to the creation? Что произошло с творением? It fell apart. Оно развалилось. Because of Adam and Eve's sin. Из-за того, что Адам и Ева согрешили. The world also fell. Мир также упал. And who is it done? Is it over? Все, все закончилось? No. Нет. through the power and the authority of Jesus Christ. This world which was broken is going to be restored. That's the kind of power that God has, and God uses. to bring about our salvation. дать нам спасение. What's the last example that he gives of, of ruling and the exertion of power? Что последнее, э, какой пример дает нам Павел по, по отношению, ну, по поводу силы? He rules over what? Он правит над чем? Он правит над церковью. The church, yes, us. Над церковью, над нами. Правильно. It's God's instrument in the world. Церковь – это инструмент Божий в мире. That's us. Это мы. all the churches, all the все церкви, all over the world. По всему миру. Who is head over all the church? Кто является главой над всеми церквами? Jesus Christ is. Иисус Христос. And we are His body. И мы являемся Его телом. And He keeps filling our lives. И Он продолжает наполнять наши жизни благословениями. и еще большими благословениями. How foolish it is for any person Насколько это глупо для любого человека to think that they can save themselves. думать, что они могут сами себя спасти. No one, Никто, no one has that kind of power. ни у кого нет такой силы. We are totally 100%. Ми повністю на 100% dependent on God. зависим от Бога. Working out our salvation. Который может дать нам спасение. That's very humbling. И это очень смиряет нас. And all the more reason И, и это еще больше причин для того, чтобы благодарить Его. And and благодарить Его и прославлять и возвеличивать Его. за Его любовь, за Его благодать, за Его милость, за Его прощение по отношению к нам. us, без того, чтобы Бог вступился и спас нас, мы would be helpless, and hopeless. Мы бы были беспомощными и безнадежными. And would be judged. И были бы осуждены. Rightly judged. И это было бы справедливо. For our sins and lost for all eternity. За наши грехи. И мы были бы потеряны навечно. Let me quickly just review. Давайте быстро я подытожу. Paul wants а, То есть Павел говорит, э, чтобы мы, что он хочет, чтобы мы знали три вещи. он хочет, чтобы мы знали, что у нас есть надежда на будущее. That should keep us motivated. И это должно <laughs> мотивировать нас продолжать следовать за Христом. He wants us to know он хочет, чтобы мы знали, that we have someone, что у нас есть кто-то. Бог, сам, сам Бог waiting to see you. Который ожидает увидеть вас. That should keep us motivated. Это тоже также должно мотивировать нас. To keep following him. Продолжать следовать за ним. And number three, И третье. We need to know нам нужно знать, God was willing to use all of his power Бог пожелал потерять всю свою силу для того, чтобы спасти нас. Something I could never do. То есть то, что я бы никогда не смог сделать. Understanding, knowing that. То есть понимание и знание этого should keep us motivated должно нас мотивировать to keep following продолжать следовать за Ним. Oh, how much he loves us. О, насколько сильно Он любит нас. That's what Paul wants us to understand. Вот что Павел хочет, чтобы мы поняли. Remember, this is a prayer, right? Помните, что это молитва. And he's praying that they will understand these things, would know these things, and they would be drawn closer and closer to the Savior. To the Savior. Savior. <clears throat> And I pray that that's true for us too. The more we know, the more we're blown away. тем больше мы поражаемся, the more we're humbled, тем больше мы смиряемся, the more we just say, I can't believe, больше мы можем сказать, не, не могу поверить, не могу поверить, что Бог сделал это для меня. And that should draw us И это closer должно and closer and привлекать closer нас to Him. ближе и ближе к Нему, притягивать. Let's pray. Давайте помолимся. Thank you, хорошо? Lord, for this uh, message this morning. Спасибо, Господь, за это послание сегодня. Thank you that we can know these things Спасибо за то, что мы можем знать эти as we under, have this better understanding of what you have done for us. Что мы можем понимать то, что Ты сделал для нас. Uh, Lord, we just should give you more thanks, Господь, мы должны больше благодарить more Тебя. praise, Больше должны прославлять Тебя. and, and just be in awe of what you have done for Просто- us. М, Просто поражаться тому, что Ты сделал для нас. Thank you. Thank you, Lord, for saving us through your Son, Jesus Christ. Спасибо, Господь, за то, что Ты спас нас через Своего Сына Иисуса Христа. May you help us. m- May, may we be, be ever, ever thankful to you. Пусть, Господь, мы вечно будем благодарны Тебе. Thank you, Lord, for this our, our time together today, Спасибо, Господь, за наше время for the things вместе, we have prayed, за те вещи, ко- за которые мы for the молились, songs we have sung, за песни, которые мы пели, for the things we have shared together и за from our те lives, вещи, которыми мы делились а, с нашей жизнью, for the scripture we have studied. за то Писание, которое мы изучали and for, Lord, you- for the food we're going to have now. и также за еду, которую мы будем кушать. Thank you for those that have prepared it. Спасибо за тех, кто приготовили ее, May we be encouraged as we just talk together. и благослови, что мы and Lord, I, I pray for many of our church family who are not with us today. И Господь, я также молюсь за тех членов нашей семьи, которые не здесь сегодня. Please watch over them. Пожалуйста, protect them. Заботься о них, защищай. Use them wherever they are, whatever they're doing. И используй их, Господь, где бы они ни были, чтобы они не делали. We love you. Мы любим Тебя. And we thank you for your great love to И мы us. благодарим Тебя за Твою великую любовь к Because нам. we know you first Потому что loved us. мы знаем, что изначально Ты возлюбил нас. Jesus Christ. Аминь. Amen.